الله الله الله سار على دربه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد Zaista, draga moja braću, poziv u Allahu za uđel vjeru je najodgovorniji zadatak koji može biti na zemlji. Nema odgovornijeg zadatka i nema složenijeg i komplikovanijeg zadatka za čovjeka od poziva u Allahu vjeru. I zato čovjek da bi pozivao stvoritelju Tebarake Otala mora se obučiti. Mora znači biti obučen, mora biti spreman da podnese tu žrtvu, jer to nije jednostavna žrtva i to nije mala žrtva. A, I zaista, kogod iziđe da poziva na Allahom putu, da poziva ljude, da pojažnjava Allahu vjeru, da poziva ljude u teohid, da poziva ljude i da im objašnjava propise, znači to je velika stvar. No međutim, prije toga mora se braća čovjek obučiti ovo je stvar koju su nas poučili naši šehovi koji smo učili i koji su nam stalno ponavljali lijepo je da čovjek ima nijet da želi da pomogne Allahu vjeru to je lijepo, no međutim to nije dovoljno to je samo jedan korak ta lijepa namjera, ta odluka lijepo je čovjeku da želi da pomogne braći muslimanima to je lijep korak ali da ga staviš ispred sebe i da mu otvoriš abdomen ili u redu i da mu izvršiš jedan zahvat hiruški bio najmanji ili najveći ne može bez znanja i ne može bez prakse i ne može bez iskustva i ne može i ne može, i ne može. lijep nijet što želiš pomoći ne vrijedi jel u redu možeš samo napraviti gore nikako bolje stoga ako želi da uči znanje i da poziva ljude u vjeru Allahu te barake o teala mora učiti ilm ne vrijedi znači bez toga ne može koraka jednog naprijed naprijed da ljude pozivaš u teohid da ljude pozivaš u obožavanje Allaha da pozivaš i u propise na osnovu čega mora biti kaže Allah, kaže poslanik i kažu ashabi. To je znanje bez koga čovjek ne smije izići pred grupu ljudi da govori. Niti smije poziva, smiješ pozivati ono što znaš od propisa oko kojih nema razilaženja. Poput namaza, posta zekijata, hađa, objasni zabranu alkohola, nemorala, ne znam, kamate, slično tome. Stvari o koji se islamski učenci slažu pitanja koja su precizna, vezana za akajd ili su vezana za fik za propise ili za bilo što drugo čovjek ne smije govoriti osim ako ima pri sebi jake argumente i može to znači argumentirati i dokazivati. Ne, treba, ne znači da svaki čovjek koji govori mora biti alim vrhunskog ranga, ne, nismo to kazali. Zna priča onome o čemu zna, ali mora imati nešto na računu. Protivnom ne može se govoriti o lahoj vjeru. Ne može se govoriti o lahoj vjeru. Tako da Allah nagradi našu braću koja se znači ovaj, došla ovdje da nas pohvale, da nam malo prašinu u oči bacije, da se ne bi ovaj, uzoholili. Ovaj, situacija nije takva situacija, je kudi kamo bolja u islamskom svijetu. Tamo se razlikuje odnosu na ovdje. No, međutim, mi smo, tu smo gdje smo. E, spomenuo je jednu stvar na predavanju, da danas nema kaborova i da nema obožavanja paganskih koja su bila ovaj, on će nama dozvoliti še da se mi razjeđemo sa njim i da se ne složimo po tome pitanju da se ima kaburova više nego možda što je bilo nekada davno. Kabur ovoga šeha, kabur onoga šeha, ljudi, po par miliona ljudi dolazi i tavaf je oko kabura, oko Huseinove glave. I oko Bedeuja, i oko ovoga, i oko onoga, znači po džamijama, po stotine ljudi tavaf je oko kaburova, toga ima danas i kako ga je bilo u prošlosti, a molim Allah za to da to ne bude u budućnosti. Amin. Mi smo zadnji podošli do poglavlja min adabil ekl. Poglavlja koja govori o odnosno e, poglavlje koje govori o nekim e, adabima jela. Pa ćemo ovdje spomenuti e, skupinu adaba koji se tiču jela jer u njehoj primjeni je oživljavanje sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallame i na ovaj način se šeitanu zatvaraju putevi i vrata, znači da priđe čovjeku, a on je brižan da priđe čovjeku da učestvuje sa njim u jelu, u piću, čak i u odnosu sa ženom, pa treba znači poznavati ove stvari jer kada čovjek šetanu kada šetan priđe čovjeku onda lahko može čovjeka zavesti to tako dok mu je prišao Može ga, no međutim, kada mu ne može prići, nema puta da mu se približi, onda jeli, i njegovo djelovanje opada i njegove mogućnosti da zavide čovjeka su kud i kamo, kud i kamo manje. Prvo, te smije to ta'am, da čovjek spomene Allahovo ime kada jede, da kaže bismillah, znači da spomene Allahovo ime kada se jede. Bilo imam Tirmizi, imam Ahmed, i Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilac od Ajše radijallahu ta'ala anha da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao kada od vas neko jede i da akala ahadukum falyakul bismillah i da akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah fa in nasiya falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirih kada neko od vas jede neka kaže bismillah ako zaboravi neka kaže je li bismillah na početku i na kraju Ne misli se da kaže na početku i na kraju, neka kaže bismillah Znači, kada je čovjek rekao, bilo da se radi jelo početku ili o kraju. I bilježi ima muslim od Huzefa radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao šeitan može jestahilu ta'am, može prići, postoji mogućnost, znači da jede hranu a pri kojoj nije spomenuto Allahovo ime. I zbog riječi poslanika sallallahu alaihi Amru ibn Selemi kada mu je rekao ja gulam kul bismillah ja gulam bismillah wa kul bi yaminike wa kul mimma yalik o dječače a spomeni Allahovo ime spomeni Allahovo ime i jedi svojom desnom rukom ako zaboravi čovjek je li da spomene Allahovo ime kazaće bismillah fi awwalihi wa akhirih kao što smo kazali Drugo i treće, da jede da jede desnom, da jede desnom rukom i da ne jede ispred drugih. Znači jede desnom rukom i ne jede ispred drugih. Jer je poslanik Salo rekao, kako prenosi Ibn Omar, kada neko od vas i da ekele ahadukum fel jakul bijeminihi kada od vas neko jede, neka jede svojom desnom rukom, ojda šeri behadukum, fel ješi, ješi pije mine. A kada pije, neka pije svojom desnicom. Fe inne šeitane je kulu bije mini, bišimalihi, o ješrebu, bišimali. Šeitan, znači, on pije lijevom i jede lijevom. Pa je čovjek obavezan da čini četiri stvari desnom rukom. Ostalo ne mora. Da jede, da pije, da uzima i da daje. Ove četiri stvari se čine desnom rukom ne uzimaš i ne daješ osim desnom rukom. Ostalo se može činiti lijevom, znači nije problematično. Nije problematično. I nema niko opravdanja da jede lijevom rukom da kaže ne mogu desnom. Nikakvog opravdanja nema. Koliko je ljudi bilo, naučio se, znači, s početka kada je mora ovako zavrće, znači, jel tako, sa rukom, teško mu bilo, međutim, nakon toga, nakon vremena postaje normalno. A, nakon vremena postane normalno. Zašto mu je teško? Zato što nikada nije to činio. U protivnom je to jednostavno. Jer je čovjek rekao poslaniku, sa osanem, mestetat. Kaže, kaže, lajestati, kaže, mestetat. Ne mogu, kaže, da jedem. Kako ne možeš da jedeš? Šta je problem ne možeš da jedeš levom rukom? U čemu je problem? Ne možeš da jedeš desnom rukom da promijeni čovjek koji je bio leva. Nema opravdanja u tome, mora se potruditi. Mora se potruditi. Kaže Amr ibn Seleme, bio sam dječačić u okrilju poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, u njegovoj sobici, pa je, kaže, moja ruka po posahanu svugdje, gdje god da vidim lijepo, trčim i uzimam, jel? To se danas često dešava, ovaj, kako odrastajima. Jede čovjek ono što je, ono što je ispred njega, to je ono što ti je uzvišen Allah odredio. Ako je nešto ljepše došlo ispred nekoga, to je odredba. Nemaš pravo, znači, ako je zajedničko jelo. Druga stvar, ako čovjek jede iz svoje posude, baš svoje, sahan ispred sebe i jedeš ono što nije bitno. Dakle, god uzmeš to ispred tebe. Sve je to tvoje ispred tebe. No, međutim, kada se jede zajednički, tada čovjek nema pravo da ovaj da da jede ispred drugih. Pa mu je rekao poslanik, sal sam, ja gulam, sem je Allah. Ja gulam, ja gulam, sem je Allah. O, o, dječače, spomeni. Allah, spomeni Allah. I jedi desnom rukom, وَكُلْ مِمَّا يَلِيكُ I jedi ono što je ispred tebe. Jedi ono što je ispred tebe. kaže, pa nakon toga sam tako postupao. Nakon toga sam tako. Pogledaj, ovo je dječak bio, dječačić. I jedan put mu rekao poslanik, sam šta kaže, nakon toga sam tako postupao. I braće, osnova je kada čovjek čini grešku i nekoga upozori, da se više o toj grešci ne pita i da se više ta greška ne ponavlja. A, da se ponovi nakon toga i zaborava, svakom se može desiti. Međutim, osnova je da se čovjeku ne ponavlja jedna te ista stvar više puta. Neko te opomenuo da ti se vidi leđa na sečti. Ne treba svaki put kada klanjaš da neko dolazi da te dira u rame da kaže brate vidjeti se leđa i ono što je niže, niže od leđa čuvaj svoj namaz. I nemoj kvati namaz onima koji su za tebe njiho i, i nemoj njih dekoncentrisati. Tako znači da je osnova da se ljudi... I onda tako idemo vraća naprijed. Tako idemo naprijed. A u protivnom uvijek tapkamo u mjestu i učimo se istim stvarima i istim greškama se vraćamo i ovaj nema na takav način nema napred. Četvrta stvar da se jede sa krajeva posude. Da se jede sa krajeva posude. Da se ne jede sa sredine. Kad se sa sredine, došla je u Hadisu Ibn Omara, kod Ebu Davuda i Ibn Mađe, i kod imam Ahmeda sa dobrim lancem prenosilaca, da je poslanik sa Allahosaneme rekao, znači u Hadisu Ibn Abbasa, kaže se, el bereket u tenzilu fi vasate tamo. A bereket se spušta na sredinu hrane. Znači imamo posudu jednu veliku, sredinu zajednički, bereket dolazi na sredinu i onda se širi po posudi, je tako? Dolazi bereket. No, međutim, ako jedemo sa sredine, ako pojedemo to sa sredine, pojeli smo, uzeli smo, znači, bereket, skratili smo sebi bereket. Vola te kulu mimo satihi, nemojte jesti sa sredine, znači. Fekulu min hafetej, već jedite sa strane. Dalje je da čovjek ne jede u položaju gdje je naslonjen, znači na stranu, ne misle znači da je na svojim leđima, nego da se, znači na jednu stranu, kao na ruku da, jednu drugu da se osloni. Jer je poslanik sallallahu alaihi vseleme rekao Ema ene fela akulu mu tekijen, što se mene tiče, ja ne jedem, je li tako da sam naslonjen na herit, ovako nam je što to rekao. Šesto, da ne, da ne, da ne kudi hranu. Da ne kudi hranu. Ebu Hurere prenosi pa kaže nije kudio poslanik sallallahu sallam hranu nikada. Ako bi mu se dopala jeo je, a ako mu se ne bi dopala ostavio. A. Ako mu se dopadne šta? Jede. Ako mu se ne dopadne šuti, ostavi i završeno. Jel u redu? I da je čovjek kudi sahat vremena. Šta nakon toga? Je li postala ljepša, kusnija? Nije. Znate, jedan od selefa pa došao i kaže, kaže, je danas hladno. A kaže, moje što je pored njega, kaže, a jel ti sada toplo? Je se ugrijao? To što si rekao sada, hladno je. Je se ugrijao nakon toga? Pa kaže, to, to, to je riječ koja je bez potrebe izašla, tako? Kaže, danas hladno, živimo, evo, ovdje u, u ovome naše, u našoj Sara, Sarajevu, je tako zima, kada je januar, Naravno da je hladno, je tako? I sada jedno drugimo izašlo, svi na polje hladni, mi ćemo jeste hladno. Kako koristi toga? Kaže, to, su, to, je, to je abes. To su riječi koje nemaju nikakve, nikakve, znači, ovaj, vrijednosti. Naravno, Selef je bio takav, pa su to smatrali da je to bespotreban govor. Kod nas je to premija. Kad se završi na tome, kažemo, alhamdulillah, nije otišlo dalje, nismo nikoga ogovorili, nismo nikoga potvorili, kazali smo istinu, to je da je šta? Da je hladno. Pa kaže poslanik, sam odmrši, šta bi ostavio kupi hranu. Ne sviđa mu se ostavi. Ne nalazi joj znači stotine mahana. Jer ta hrana koju ti nađeš mahane i hrana koju mi nalazimo mahane, to se kod određenih ljudi danas smatra džennetska hrana. To da određeni ljudi imaju, oni bi smatrali da su džennetu. A, kruh koji je star, ili hljeb koji je star 8 dana, i ne znam, hrana koju smo mi već davno na, na uke se potrpali da je bacimo i tako dalje, to je ljudima džennetska hrana jer umiru od gladi. I onda čovjek dođe i kudi, a da ne govorimo šta mi kudimo da rano. Dalje, da se ljudi okupe oko hrane i bolje je da jedu zajednički znači ako je više ljudi onda je bolje da jedu ne, ne, naravno ne može jesti jeli, ovaj ne može jesti 50 ljudi iz jedne posude ali može 5, 6, 7 koliko može znači iz jedne posude to je bolje nego da se vadi hrana znači i da se odvojeno jede iako to nije zabranjeno nije zabranjeno no međutim bolje da se jede zajednički jer je poslanik sa rekao hrana dvojice vrijedi za trojicu, a hrana trojice vrijedi za četvericu. Ima hadis koga vjerodostojno cijenio šejh Albanija sa Jul Džamije, sjećam se hadisa ovaj da je poslanik sa sam rekao eh, ahabbu ta'ami in Allah ma kesuret alaihi l'ejdi tako ide hadis, Naj, najdrža hrana je Allahu ona pod koje puno ruku radi što ima više ruku tu, što je više ruku umješano to je Allahu draže jer u tome je bereket, u tome je bereket veći I došlo je u tom hadisu kod Ebu Davuda koji ima slab lanac prenosilaca da se ashabi požalili poslaniku sallallahu da jedu ali ali se ne mogu najesti. Jedemo Allahu poslaniku ništa. Ne. Kaže jedite li skupa ili odvojeno? Kaže odvojeno Allahu poslaniku. Naravno, svako se odvoji, svako sebi. Kaže ne, jedite skupa, jedite skupa i spomenite Allahovo ime pa ćete imati u tome bereket. No, međutim, ovaj hadis, iako je daj kao, kao predaja, kao verzija, smisao njen, ha, šta, smisao a to je da se šta jede. Zajednički potvrđuju ostali hadisi, jel tako? Pa ponekad može predaja potvrđen bude smisao predaje. Pri smisao, a to je da se jede zajednički. Osmo, da čovjek pojede zalogaj ovaj koji mu ispadne. Da ga očisti koliko može, a da ga očisti koliko može, pa taman bilo da je ostane jedan dio, jer imate ponekad hrana koja je suha, ne može ništa primiti. No, međutim, jedete kolač koji ima na sebi šlag, ispadne. Je tako? Šlag je sve primio što je primio. Ono sve što je primljeno može se ostraniti, nije sporno. Ali ne treba to bacati. Ne treba to znači bacati. A, I ne treba slušati oni koji, koji vam pođu, prilaze vam sa strane bakterije, ne bakterije. Tako. Nema toga ništa. Poslanik je sa osanem je znao za sve vrste bakterija u smislu da je ovo došlo kao objava. I ne bi nam rekao nešto što nam šteti. Ne može zbraćo naći u šarijetu jedan hadis koji šteti čovjeku ni njegovom zdravlju, ni njegovom moralu, ni njegovoj vjeri, ni ničem. Kada bi kopali i ljudi i džini do, do sudnjeg dana, ne mogu naći jedan hadis koji je vjerodostojan, potvrđen od poslanika sa osanem da šteti čovjeku. To je nemoguće. Jer je šarijet došao da popravi stanja ljudi na dunjalu i na ahiretu. I sad jedan put, kaže, muha kada upadne u čašu, upala. I sad kaže, ja je trebam zagnjuriti. Je li tako? Jer u jednom krilu je šta lijeka, u drugom... Kaže, nije mi dovoljno što je upala, još je ja gnjurim. Još je ja šak gnjurim. To je, to je ulaženje, znači, ovaj, na takav način možemo poricati sve što nam razumune. Kaže, razumne ulazi, to razumni prihvata. Čiji razum? Tvoj krnjavi razum i trubli, on ne prihvata. A razum Selefa je to prihvatio koji su bili razumniji od nas. On je to prihvatio i nisu to najviše problema. Nisu najviše nikakvog spora da je došao melek smrti i da ga je ošamario Musa, ali i da ga je u oko izbio. Nisu tome vidjeli nikakve, nikakve smetje da se to može desiti. A uzvišen je Allah kada hoće nešto, to se desi. Tako da je ovo braćo bonton. Mi imamo muslimani bonton. Ako smijemo takvoga. A on se zove sunnet. Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. To je naš bonton. Pa naš bonto nije, znači da jedemo lijevom rukom, naš bonto nije da, da, da bacamo ono što ostane, naš bonto nije da ostavljamo posude prazne, da ne pojedemo sve, to nije bonton muslimana. A sve što se kosi ovaj bontonom muslimana, a mi volimo kazati sunnetom, poslanika, sallallahu alaihi sallam, to je neispravno i pogrešno. Kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, znači kada vam ispadne zalogaj, neka ga nekome od vas neka ga uzme i neka očisti ono što je od neprijatnosti na njemu, potom neka ga pojede, neka ga ne ostavlja šeitanu. A, se vidjeli za To je hrana za njega. Rekao si bismillah, ne može prići. Stoji i gleda, čekao će šta ispasti. I ispadne ti ti mu ostaviš. I ono da jede i smijeti se. I ono da jede i smijeti se. Deveto, da se poližu prsti i da se poliže posuda iz koje se jede prije nego što se ruka obriše, bilo se obriše nečim da se opere. Od Džabira se prenosi, kako bilo živa muslimu Some Sahihu, da je poslanik Salo Sreme naredio da se poližu prsti i posuda iz koje se jede. I rekao je, vi ne znate u kom dijelu vaše hrane je bereket. Možda, braće, čovjek jede. Jede, ali u jednom dijelu, a, jedna mrva mala je ostala, u njoj je bereket. Druga stvar ako čovjek ne može pojesti. A, niko nije prisiljen da mora, da trpa, da trpa, do... nije tako. No međutim, treba gledati kada uzima hranu, koliko uzima i da ono što je uzeo da pojede. A, ono što je uzeo da pojede. Znači, možda je na tom mjestu što je ostalo zaloga ili manje zaloga da, ili više ili manje da u tome bereket. A to čovjek nije pojeo. I ono sve što si pojeo, i vitamini, i sve što ima moguće ništa, vitamini su ostalo u ljome zalogaju. I bereket hrane ostalo u ovom zalogaju i, znači, tvoja snaga i kuvat koju, koju, koju koju trebaš uzeti od rane, ostao je u tom zalogu. Pa čovjek se ponekad najde bude cijeli dan sit, ništa. Ponekad se najede, natrpa, čudi se koliko je pojeo i nakon dva sata kaže, mogao bi istu rukoličinu pojesti. Zato što nema šta. Bereketa, braćo, nema bereketa. Razumijete? Čehol Islam Ibnu Tejmije je pisao za jedno veče što bi kopista morao sedam dana prepisivati. On sjedne i piše. Ne samo da piše, on razmišlja šta će šta pisati. Lako je prepisati, neko napisao i ti prepišeš, to je jednostavno. Ni za što odgovoran, ni samo da budu harf do harfa, da budu povezane rečenice onako kako je autor napisao. No međutim, onaj ko piše mora šta razmišljati da to bude povezano, to bude jedna cijelina, da ne dođe sa, sa ne, ne, ne, ne, nejasnim stvarima i tako dalje, ili, ili mutnim nekakvim rečenicama, izrazima koje će ljudi pogrešno shvatiti, jel tako? Pa šeh Holi Slavnik Temije sjedi jedno večer, razmišlja i piše i drugi kopisa dođe sedam dana, slavim se da to prepiše. Zašto? Zato što jedan ima bereketa, a drugi ga nema. Zato je bereket, braću. To mi je bereket tome ne. pa da čovjek oliže prste ili da mu se oližu prsti ili da mu se šta u pasivu u pasivu, šta znači da mu se oližu da pružiš prst ženi da ti oliže ruku djetetu, ili da ti oližeš ruku od djete od žene ili prst od, djete, prst od žene ili djeta, ne smeta znači bitno je da taj bereket koji je na prstu šta da se otkloni da se otkloni ovo je braćo Ovo veže ljudska srca. Zašto se kaže čovjek koji uzme zalogaj i stavi ga u uste svoje žene? Ti može ženi doneti tortu veliku i baci joj, evo ti jedi. <laughs> Moraš uzeti kupiti ja timu, košulju malu i baciš me sa po metra. Evo ti, košulja nova bucije. Nije to to. Nego kaže, kada mu dođeš i pomiluješ ga po glavi. Svaka ova stvar, braćo, ima i danas oni dolaze i kaže koliko znači kada roditelj uzme dijete i kada ga pristoni na privijega na svoje grudi kada... Sve mi to imamo, odavno, odavno. Sve je to došlo odavno, znači ti dodir i tako dalje, pop, dodir kada se rukuju dvojica muslimana, pa kada se uzmu za ruku, pa kada stisnu jedan drugom ruku, znači da, da, da padaju grijesi sa njih kao što pada suho lišće sa drveta, kako je došlo kod tabaranije u srednjem ođemu i tako dalje. Sve je to došlo u sunetu poslanika, salavosrme. možda ne na tako e, podrobno pojašen način, ali smisao svega toga je došao u sunetu Rasulullaha, sallallahu alaihi wa alaihi wa I na kraju hrane da zahvali Allahu te barake, te ala da zahvali, da prouči jednu od ova koje se navode, a brojne se od ove spomine u sunetu poslanika, sallallahu alaihi sallam. Alhamdulillah, ilazi kefana, u arvana, kajde, mekfijin, wala mekfuri. Jedna dova, recimo, koja sam vidio Buhari u Sahihu, koja je glasla u prevodu, hvala Allah koji nas je nahranio i napojio, ne posljednji put i ne bez zahvale njemu, te barek. I druge dove koje se navode, jel, koje su došle nakon, koja god dova da se prouči, ne smeta, ako neko zna više dova da ih mijenja, i to je hajr i ben. Da se isto tako učini dova onome koje je donio hranu, koje je donio hranu, mislimo čija je hrana, vlasnik, znači hrane, koji je pozvao ljude na obrok. Kao što je došlo u pogledu postača, aftara indekom, aftara indekom esaimu, o ekele pa amekumul ebrar, o sallet alaikumul A kod vas su postači iftarili, jeli su vašu hranu odabrani i na vas, vas blagosiljaju meleci. Allahume barik lehum fima razaktahum, vogfir lehum, varhamhum. Gospodaru naš, daj im bereket u ome čime si obskribio uh, e, i oprosti im i smilujem se. Znači, da se dova učini čovjeku koji, ti je, koji te znači počastio hranu. I nakon toga da čovjek očisti da opere svoje ruke. Da opere svoje ruke, znači da ako je li već je u rukama i ovaj ako ima potrebe je li da ponekad jede čovjek hranu koja je suha i tako dalje, nema potrebe da pere ruke, je li jede sendvič ponekad ništa, znači ostane ruke ostane suhe kakve jesu. Došao ovaj kod Ebu Davuda i kod imama Tirmizije i kod Ibnu Mađa gdje govorili da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko od vas zaspe kod vas zaspeja na njegovim rukama nešto od masti koja ostane, znači ono što ostane na hrani, pa ga pogodi nešto, a neka ne krivi osim samog sebe. Neka ne krivi osim samog sebe. Znači kada čovjek jede nešto, pa mu ostanu ruke, jeo si nešto, znači jeo si hranu, krompir, ne znam, meso i tako dalje, pa ostane na rukama nešto masno. Znači treba to čovjek da ukloni, znači da oliže i nakon toga da to obriše ili još bolje znači da to opere. Može, još bolje da to znači opere, da to ukloni. To bi neki edebi koji se tiču, znači, hrane. Ovaj. Nema ništa što ukazuje da ruke treba prati prije jela. Znači, u sunetu se moraju nužno ruke prati prije jela. Ako su ruke prljave, ako ima potreba da ih čovjek opere, ne smeta. Ne smeta. No, međutim, čovjek se abdestio, obavio namaz i sjeo, prošlo par minuta, nakon toga treba da jede, žena postavila hranu, nema, nema, nema potrebe da pere ruke ko želi može oprati ruke radi, radi sebe, no međutim to se ne tretira ni u kom pogledu šta? Sunnetom. Jer to nije znači došlo da se prije jela kažemo da je neko satio da ne, ako ima potrebe, ako čovjek vidi da je bio jedno vrijeme dirao možda stvari i tako dalje, ne smeta. No međutim nije to sunnet koji je nužno da se mora prije svakog, znači jela pred ruke. To je jedan dio islamskih učenjaka ubrajao u, da je za sto novotarije. Imam Erbehe, koliko sećam u svom dijelu, la adab, ima svoje dijelo koje zove Adab, El Adab u jednom tom štampu na neki 400 stranica, spominje to prenosi od imama Malika. I nije to, nije to porekao od imama Malika, znači. Kažemo kada? Kada nema potrebe. Kada nema potrebe. Čovjek zna da su ruke čiste, znači... Poglavlje Sajdu Ahkam, poglavlje Lova, i propisi lova. Lov i propisi lova. Kada kažemo sajd, on može, lov znači, on može u arapskom jeziku označavati dvije stvari. Može označavati a postupak, jeli, sam lov, kako čovjek dolazi do životinje, da je uhvati, bilo živu ili da je nađe mrtvo ili redu, nakon što je pogodi. I može označavati sajd može označavati samu životinju koja se, šta, lovi. Pa kada se kaza lov, može lov odnositi na šta, na postupak, sami proces je lova, a može se odnositi na životinju, na ulov. Tako, lov i ulov, jedno i drugo znači označava ili sanj. Pa u Koranu je došlo u jednom i u drugom smislu. smislu. Znači, došlo je i u jednom i u drugom smislu. Kaže uzvišenje Allah te barake od tada, wa idha haleltum festadu, kada se riješite obreda, onda lovite. Onda lovite. I došlo je u riječima te barake Allaha za ođer la taktulu sajde wa entum hurum nemojte ubijeti lov kada ste u ihramima. Šta znači ovdje? Nemojte ubijeti lov, lov znači šta? Životinje, tako? Nemojte ubijeti životinje dok ste u ihramima. Hukum sajd. Hukum sajd. Propis lova. Kakav je propis lova? Kada kažemo propis, ko će mi kazati na što mislim? Reci. Bravo. Znači, govorimo šarijetski propis. Ka, po, na koju, u koju deređu ulazi taj propis? A on može ulaziti u jednu od pet deređa. Koje, ko će mi spomenuti? A? Jedna od pet deređa. Ima li još neko? Ima li neko novi? Koji je to pet deređa u koje ulaze svi propisi na zemlji, sve što se je pojavilo na zemlji, ulazi u ti propis. Ovaj stup, i ovaj tepih, i ova stolca, i ovaj telefon, i ovaj namaz koji smo, sve ulazi u ti pet propisa. Nema šesto. Hajde, reci. Aram? Mubah? Mendub je sunnet. Mekruh i još jedna, ona naj... Ha? Haram, je li rekao haram? Onda je rekao vađib, jedno ostalo. Znači idemo vađib, idemo vađib, sunnet, mubah, mekruh i haram. Ili obrato, haram, mekruh, mubah, sunnet i vađib. Znači svi, nema na zemlji, braćo, ništa što, ništa god se pojavilo. Kažemo, ova kamera šta je? Mubah. Mubah. Ovaj namaz koji smo ovdje šta je? Vađib, je li tako? znači nema, nema na propisa na zemlji da ulazi, ne ulazi jedno od ovih pet stvari. I kažemo sada, lov u koji propis ulazi. Obavljanje hađa u koji propis. Zato se, znači, kada kažemo propis, mislimo, znači, gdje ćemo ga sve sada znamo, njegovu deređu u šarijetu. Nema razilaženja među islamskim učenjacima, znači konsensus, da je da je lov šta? Sunet ili mubah? Ili vađu? Molim? Mubah. <laughs> Molim? Kako kad? Ako, ako je došlo, jeli, ovaj, 5 do 12, onda, ako nema ništa drugo, onda će biti vađiv da čovjek sačuva. Osnova je da je, znači, braćo lov, da je mubah. To je hrana, pitanje hrane, znači, odjeće svega. To su stvari vezane, znači, a, a, nisu direktno, znači, vezane za vjeru, kao, jeli, propisi su drugo. No, međutim, ta stvar, jeli, ona je vezana, znači, nije direktno vezana znači za vjeru pa biva mubah. Znači nije ibadet, da kažem, lov je ibadet. Druga stvar da čovjek lovi pa da nahrani svoju porodicu, to je, šta je, mubah sa lijepim nijedom. Tako će onda i spavanje biti šta? Ibadet, jel tako? Imam večeras nije da se odmori ili lijepo da bi mogao ustati da klanjam noći namaz ili da bi mogao sutradan da odem da zaradim svoje porodice obskrbu, da bi mogao sutradan da bratu muslimanu pomogu imam kakav težak posao, to je drugo. A kada se uz mubah doda lijep nijet, to je drugo. No, međutim, mi govorimo šta? O osnovi. Osnova je da je šta? Lov. Jer onda lov može biti haram. Je tako? Kao što ćemo spomenuti. Idemo da, da lovimo da se vježbamo na životinjama. Je tako? Idemo da lovimo da se vježbamo na životinjama. I slično tome, znači može biti i može biti i haram. Uzvišen Allah te barake od tala kaže Uhellu lakum sajdu l-bahri wa ta'amuhu meta'an lakum arisijam. Wa hurrime alaikum sajdul berri ma dumtum huruma. Vama je dozvoljeno da lovite u moru i ulov jedete i da se njime vi i putnici koristite. A zabranjeno vam je da lovite na kopnu dok ste u obredima. Zabranjeno da lovite u kopnu. Znači možemo loviti šta? Usput kad budeš dole i išao negdje preko mora da za, onako zahvatiš možeš loviti, jel tako? A ne smiješ loviti šta? Na kopnu. Ne smiješ loviti na kopnu. Kada ne smiješ loviti na kopnu? Čovjek mohrim. Ojda haleltum festadu i kada obrede hađa obavljate, ne lovite. Zabranjeno je znači čovjeku da lovite. Uzvišen Allah tebara kutala kaže jes elunake ma da uhilla lahum kulu uhilla lakum u tajibat wa ma alemtu min il džavarihi mukellibin tu allimuna hunna mimma allakum ulmah mimma allamakum ulmah fekulu mimma imsekne alaikum odhkuru sva Allahi alaikum Pitaju te šta im je dozvoljeno od hrana da jedu. Reci, dozvoljena su vam lijepa jela. I ono što se ulove vaše životinje koje ste lovu poučili. poučili ste onome čemu vas je Allah poučio. I jedite ono što vam ulove ispomenuti Allahu. Pa su ovo dokazi iz Kur'ana da šta? Da lov ima svoje, svoju temeljenost, svoju legitimnost. Znači da je dozvoljeno loviti. Da je dozvoljeno loviti. loviti. I došlo je u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Adija ibn Hatima da je rekao, rekao sam Allahu poslanicu, ja ponekad kaže pusti moga psa poučenog a pa mi donese životinju i spomenem Allahovo ime. Pa je rekao poslanik, sal sam, kada pošalješ svoga psa poučenog i spomeneš Allahovo ime, jedi. A, kaže šta? Pustiš ga i kaže bismillah. I on ide i uhvatiti životinju. Spomenuo se Allahovo ime i pustio ga. Jedi. A pas je šta? Poučen. Pustio si poučenog psa. Poučenog psa. Ne džahila. <laughs> Kaže, va in katelne, ja Rasulallah, kažu, i ako ubije, Allaho posljednje, ako on ubije taj sad pas, ti si uzeo šta? Pogodio si psa čime? Prečkom, tako? O, pogodio si zeca, bravo, pogodio si zeca prečkom. I zec je pao. Jel u redu? Ja bih rekao onim oružijama, ne smijemo to spominjati. Nema smisla, jer imat ćemo problema. Tako, musliman danas ne smije imati pri sebi, znači, ni lovačko oružje. Molim te, sve što imaš, predaj, to ti je najsigurnije. Jer, znači, uvrijedit će se ljudi i ovaj naće se, jeli? Znači, imaš šta? Pračku. Pračku, najmirniji ćeš biti. Imaš pračku i pogodiš zeca. I zec je otišao i ti si poslao psa svoga lovačkog, kaže, bismillah. I ide nakon vremena i nosi zeca. Postoji mogućnost da ga je, da je smrt nastupa od psa? Postoji. A postoji mogućnost da je nastupa od pračke? Postoji. Postoji od pračke. Postoji mogućnost da je nastupa od pračke. No, međutim, tebi je dozvoljeno šta da ga jedeš. Zato što je ulovio ti to pas koji je poučen. Lob. A ovo braću ukazuje na odliku ilma, znanja. Pas poučen bolji od onoga koji šta nije poučen. I tako je, pos... samo je tako. Znači, da je, on, da je znanje i ko ima znanje, da je bolje od onoga koji nema znanje. Jest. Kaže, vojn katelne, ja Rasulullah, i ako ubije pas, ako on, kaže poslanik, salam sveme, o in katelne, sve dok ne bude bilo sa tvojim psom drugih pasa. Sve dok ne bude bilo sa tvojim psom drugih pasa. jer ti si poslao svoga psa i znaš da je poučen i da si kazao šta, bismillah. A za druge ne znaš, odakle je taj, odakle se on rodi, odakle on došao, ne znaš, je tako? Čiji je, nemaš pojma. Pa se ne može, znači, u tom slučaju jesti. Kaže, šta ako ga pogodim sa el mi'arad? El mi'arad, to je, znači, kao koplje koje na vrhu ima drveno, koje na vrhu ima željezo. Znači, šta ako ga pogodim tim kopljem Allahog poslaniče? Kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako ga probodeš, jedi. A kaže ako ga pogodiš poprečno nečim, a onda ne možeš. Jer je to šta? Onda je to leš jest. Ali smo spomenuli one četiri vrste. Al-munhanikatu, al-mawkuzatu, al-mutaradijetu, al-natiha. Al-munhanika je ona koja se udavi. Meukuza. Ona koja je udarena tupim predmetom. Vol mutaradije to je ona koja se strovali sa brda. Vol natiha to je ona koja bude provodena sa od druge životinje koje probode. Pa je ova al maukuze zabranjena, to je znači ubije, kamenom je, kazali smo kada ganjaš pile pa ga pogodiš čime? Kamenom. Ili ganjaš zeca pa ga pogodiš kamenom. Jel u redu? Znači to nije lov, ne možeš kazati ja sam kamenom pojel, nego, nego ono što lovi mora da biti da probada, da ranjava. Jer ono što probode je to šta? To pusti krv. Kamen udariš mu leđa, slomiš mu kičmu i leđa i sve, no međutim šta? Životinja i dalje, znači slomljena šta i umire, ali nema znači otvoreno da izlazi šta? Krv, to nije lov, to je znači to je ubistvo tupim predmetima. Znači ništa, braći. Kaže, ako ga pogodiš, sa e, poprečno, nemoj to, jesu. Kada će biti zabranjen lov? Kada će biti zabranjen lov? Osnova je da je lov halal. Osnova je da je lov halal. No, međutim, halal može biti isto tako i haram, ako se znači ne ispune određeni uvjeti, ili ako tu imaju nekakvi popratni elementi koji znači mijenjaju propis. Biće haram ako se cilja lovom, ako se cilja lovom igra i zabava. Ubijanje vremena. Ono što ljudi kažu, ubijam vrijeme. Znate što znači kada kažem braću ubijam vrijeme? Znači, idem sebe ubiti. Jer čovjekov život je u njegovom vremenu. I kaže, ubijam vrijeme, ubijaš taj dan, kao da si uzeo jedan dio sebe, uzmi sebe, podijeli sebe na hiljade, koliko imaš već dana, koliko ti Allah propisao, to ti, to ti ne znaš, i kao da si došao jedan dio sebe ubiješ. To je ubijanje vremena. I kako čovjek ponekad poželi da ima vremena da je dan 48 sati ili, ili 72 sata, da je duži, da možeš obaviti potrebe koje imaš i da možeš uraditi ono što bi rado uradio. Kažu ljudi, ja ubijam vrijeme. Ja ubijam vrijeme. ako se zabav, cilja zabava, a ne cilja se znači ubijstvo životinje u smislu da čovjek to uzme i da to jede i da nahrani sebe i druge, tim mesom to je zabavno. Isto ono što rade neki, hvataju ribe, uhvati je i otkači i baci. Iako je ne ubija tudino, međutim jeste, to je ozljedno, tako uđe, ponekad proguta riba, ono udicu, sva šta se dešava, onda i, i, i čupa to iz nje i da nakon toga je baci. To je, to je lehvo. To je znači igra i zabava, to nije dozvoljeno. I koristi li to neš, nečemu? Ne koristi. Čemu to koristi? Kakav, kako je to zanimanje? Znate kada on je došao kod kralja i uzeo 80 onih, onih, onih kop, 80 ima kopljadi i baci jedno, a svako koplje na kraju ima one ušice. I kroz to probode drugo. I kroz to drugo, treće. I tako ih niže 80 i nijednom ne promaši. Kraj gleda, kaže, odlično. Dajte mu, kaže, 80 dinara. I kaže, udarte mu 80 bičeva. Kaže, kaže, dobro, razumijem 80 dinara. A zašto sam... Kaže, 80 dinara, kaže, zato što je naučio posao majstorski. Stvarno je, kaže, majstor. I radi kako treba. No, međutim, 80 bičeva, kaže, zato što je naučio znanje koje nikome ne koristi. Kako to, kome koristi to znanje? Kome koristi znanje da uzme šest čunaka i bacaš iza leđa, šest i vrtiš i žmireći lijevo i desno? Kome? Kom? Da, da možeš bacati 300 hiljada čunaka. Šta ti koristi to? Znanje ne koristi ni na Dunjaluku, ni na Ahiretu, osim da dođeš od neznalica i da mi strešeš džepove. To je koji će doći da plate, da gleda kako čovjek vrti šest čunaka. To, to znanje to, to je nešto što je Ja tako? Pa se ponekad pamet, blagoslovno je kome je pamet u čunku i kome je pamet u kopačkama i u mreži. Kazali smo da nije dozvoljeno šta? Nije dozvoljeno loviti iz zabave. Iz zabave. Došao od Isu ibn Abasa da je poslanik sa Olasanima rekao nemojte uzimati nešto što je živo kao metu. Nemojte uzimati ništa što je živo kao metu. To bilježi ima muslim i nesa i drugi. I kaže Said ibn Džubeir, kako bilježi ima muslim, prošao je ibn Omar pored ljudi koji su postavili, koji su postavili kokoš kao metu. Postavili su pile kao metu i gađali. I kada je naišao ibn Omar, nestali, nestali, isparili. Pobjegli svi. Kaže, ko je ovo uradio? Kaže, poslanik je sam sam prokleo onoga ko ovo radio proklao onoga. Znači, meta se može postaviti ako već čovjek vježba gađanje strelom ili nečim, ili oružjem, nije bitno. Jel? Postaviti šta metu? Znači, nešto što je ovaj što se može gađati, tako? Prvo je o tome, a nikako postaje znači živu, živu je li ovaj kažemo metu je li kad zgađa vatrenim oružjem tamo iz negdje u streljani gdje je dozvoljeno, gdje ima dozvola za gađanje i tako dalje da ne bismo bili prozvani koga vi to pozivate da ide vježbati negdje gađanje. Jer danas je, braćo, danas je riječ i etiketiranje i, i, i, i napumpavanje stvari moda. I napumpava se terorizam i terorizam i ubosti terorizam i svugdje terorizam, nigdje ništa, petarda nigdje nije opalila. Petardo nismo čuli nigdje, a uvijek nekakav terorizam i nešto se pumpa i nešto se prikuplja i neko nešto radi iza leđa i neko nešto muti, planira i scenira i tako, a nigdje ništa nema. Pa stara mu majka mora jedan put, znači nešto, mora sitnica nekakva biti, jel? No, međutim, ovaj, cilj je masama, jel, mazati oči. Jer se tako onda najviše sa njima manipuliše. Kaže, prokleo je poslanik sa osvajima onoga ko ovo šta radi, ko postavi, znači, živu, znači, jel, ko postavi nešto što ima dušu za metu. Drugo, da bi od uslova, da bi znači lov bio ispravan, jeste da čovjek koji lovi, znači nije muhrim, bilo da se radi o hađu ili umri. Jer haram je njemu znači da lovi. Takvom šta nije dozvoljeno da lovi. Pa hurime alejkum sajdul berri ma dumtum hurumak i vama je zabranjeno zabranjen je ovaj kopneni lov na kopno da lovite dok ste u ihramima i ome smo govorili u poglavlju hače sjećate se smo govorili znači o tome znači o lovu tamo kada sam spominjali znači predaje pa da je dozvoljeno onome koje sa ljudima a nije mohrim pa on ulovi a oni mu ne pokažu i nisu mu dali strelu red Znači, to je vezano za lov muhrima. Znači, da bi lov bio halal, šta da bi, ono, ulov da bi bio halal, mora biti šta ispuni šartova. Jedan šartova jeste da čovjek koji lovi nije šta. Nije u ihramima. Da nije u ihramima, to jeste da nije u obredima. A, isto tako, zabranjeno je loviti u haremu. Ono poglavlje. Onaj prostor što je zaštićeni prostor zove haremu da tako, sveti prostor, u njemu je zabranjen šta? Lov. Znači, to je vezano za, znači, Meku i Medinu, i o tome smo isto tako govorili, nešto spomenu u pogledu hađa. I četvrta stvar, zabranjeno je loviti nešto što je vlasništvo drugog čovjeka. Zec u gori je vlasnik onoga komu prvi dođe. Koga prvi vidi, jel vredi? To je njegov. Kao što je prvi saf. Prvi saf je onome, ili opće mjesto u džami, onome šta ko prvi dođe. Tako i u lovu. No međutim, čovjek ima životinje uzgaja. Komšija ti, negdje tamo ima lijepe jelene. Uzgajaj, ograđeno sve, i ti dođeš i šume. <laughs> I... Kažeš, pa komša, ovo je lov. Lov je ovo, je tako? Ko prvi dođe, to je njegov. Nije, to nije, to, to, je, to je čuvana životinja i to nije tvoje vlasništvo. To nije tvoje vlasništvo. Prema tome čovjek nema, znači, pravo da to lovi. Znači, mora biti to što se lovi slobodno. No, pa međutim, ako ima nešto što je jeli, zaštićeno, odnosno da je vlastištvo nečije lično i da to onda love, to je neopravno, znači da se love. Ja neću govoriti, neću kazati da je haram da čovjek ulovi šarijatski. Nešto što je zabranjeno loviti u vremenu kada zabrane institucije, jel u redu, za lov. Pa vrijeme, znači period kada životinje nije dozvore šta da se love. No međutim, nećemo kazati da je to haram šarijatski, znači ovaj, uh, a meso jesti ako su lovinu. Međutim, nije ispravno tada loviti braću. Jer to kada je došlo vrijeme zabrane lova, došlo je šta? S ciljom, s razlogom. Znači, tada ima znači mogućnost istrebljenja tih životinja. I to treba poštovati. Znači, to treba, jer to su stvari koje se zovu, to mi je braća semafor na ulici. Semafor je postavljen radi čega? radi opće koristi, radi javnog interesa. Na ovakav način ćemo iskorijeniti, znači bitno je čovjeku, ja ću to uloviti, ja ne, ti ako uloviš, više nisam u pitanju ti, nego u pitanju cijelo društvo. Te životinje, znači, imaju, mora da imaju, moraju imati svoj period šta, kada se razmožavaju i kada se omogućuje, omogućuje, sada ćeš loviti, nakon toga nećeš nikad više loviti. Tako da to treba poštovati. Kada je, znači, zabranjeno, znači, zakonski da se lovi, treba to poštovati, treba to uvažiti, jer to je opća korist javni interes, to se zove el masaleh, el murseleh javni korist ili opća interes ili opći interes, a to je jedan litvora širijata. Znači, budući da u širijetu nema nikakve zabrane, jeli, da, da, da, da u jednom periodu, znači, bude zbog a, zbog određenog razloga, jel da bude zabranjen, bude zabranjen mak. Došli smo do metoda lova, do metoda lova, a o tome ćemo, šalotala, govoriti o, o našem narodnom duženju. الله تعالى على صلى الله على نبينا محمد وعلى اله